Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 25, 1987. Inilathala ang ika-anim na encyclical ng kanyang kabanalan, Juan Pablo Ikalawa, ang Redemptoris Mater. May kaugnayan ito sa papel ni Birheng Maria sa misteryo ni Kristo at ang kanyang aktibo at huwarang pamumuno sa simbahang katolika. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.